Ugnegesių automobilis nudažė beveik visą plytų sieną, bet pasibaigė dažai, liko tik raudoni, mėlyni ir geltoni dažai. Prašau, padėk mašinai išgauti reikiamą spalvą, maišydamas esamus dažus.